nayo atifashe neza ikindi ni uko hamwe muri ayo mashyirahamwe amaze kuronswa ubugira kabiri iyo ngurane y'imiliyoni cumi mu mafaranga y'amarundi ku turaba ingene iyo ngurane igenewe iterambere ry'amakoperative yakoreshejwe n'icyokorwa kugira ngo ayo mafaranga ateze imbere abo yagenewe eka n'igihugu none abaronkejwe ayo mafaranga bamaze gushika ku ntambwe iyihe mu iterambere abungutse bigenjeje gute mbega bahombye bo byagoraniye he iyo ngurane iheza igasubizwa gute hokorwa iki kugira ngo iyo ngurane iheze iteze imbere igihugu na cyane cyane abagize ayo makoperative ku nama turi kumwe n'abatumire batatu hariho jengabirano kiremeshejwe nanje ara desire bukeye neza sangwa ikaze Thank you. proje amakoperative akwiye mu gihugu cyose cy'u Burundi uno musanganiki kuraba ingene amashirahamwe y'amakoperative ariko arakora muri rusange mhm. ariko turashira ijisho cyane kuri ayo mashirahamwe y'amakoperative mhm. yaronkejwe ingurane mhm. kuko turi ikigo cya leta aho leta rero yashize iyo ngurane nahacu kugira ngo tugende turabe mbega ayo mashirahamwe y'amakoperative ariko akora gute aho amafaranga leta yashize iyo ngurane ku bya rusange ni uko amashyirahamwe y'amakoperative arenga eh, ibihumbi cumi na kimwe na mirongo icyenda n'icyenda bivuze ko arenga kubera nkiva aho ndangurira imirimo baguma bayandika n'ubu hari igihe usanga ariko aremezwa muri ayo yatanguye kwandikwa icese icyo twitarura isirema mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mm. mu kigo api cyahora cyitwa api ariko ubu cyitwa ikigo cy'iterambere adb muri ayo mashyirahamwe y'amakoperative ibihumbi cumi na kimwe na mirongo icyenda n'icyenda ari mu mice itandatu ariho amashyirahamwe y'amakoperative yo kugwiza umwimbo no twita do production ayo urudandaza n'abaguzi e, commerce consommation ayo kuziganya no kuguranana ayakorera mu butare wo gushyiraho amashyirahamwe y'amakoperative cyane cyane afatiye ku kugwiza umwimbu eh, hano uvuga yuko amashyirahamwe y'amakoperative yabaye yashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni yose hamwe ayo kugwiza umwimbu angana n'amashyirahamwe y'amakoperative ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo umunani na rimwe aca kwiza ibiro ibice mirongo itanu n'indwi nk'ubu ayahawe ingurane ngurane turiko turavuga y'imiliyoni 10 nivyo nagira nshikiye ko amashira hamwe y'amakoperative yahawe ingurane y'imiliyoni 10 na amashira hamwe y'amakoperative akwiragiye ku mitumba yose y'igihugu c'u Burundi ku mutumba wari wose hariho ishirahamwe koperative ryaronse ingurane y'imiliyoni 10 ivyo navyo tuca tubiharurira ku gitigiri kigize Eh, imitumba yose y'u Burundi ni ibihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi na rimwe mhm. murakoze cyane harabaye twaragize rusasumba turi kumwe n'ishyirahamwe fonike fonike nk'iyatanze ayo mahera mhm. na kope nk'iyijejwe gukurikirana by'amashyirahamwe eh, y'amakoperative kuyateza imbere murumva hagiyemo ingurane ya leta dutegereza gutera kuraba kugira ngo turabe ko yokunguka harabaye rusasuma rero kuri ayo mashyirahamwe y'amakoperative ibihumbi bibiri na n'amajana icyenda na cumi na rimwe dusanga eh, hariho ayungutse ku ijana angana eh, n'ibice mirongo ibiri n'icyenda n'ibice mirongo icyenda na dutanu hafi mirongo itatu ku ijana ayo byanse twavuga yuko byagoranye eh, rwose ni eh, amashyirahamwe y'amakoperative agera ku majana atatu na mirongo itatu n'abiri ayo nayo akaba ari hafi eh, umunani ku ijana y'amashyirahamwe eh, y'amakoperative akwiragiye ku mitumba yose ari we yarose iyo ngurane ya leta turashimika gato ariko nyine uti iyo ngurane ya leta mbega n'ingurane koko izosubitswe ingurane izo kuko niko byanditse ntibanditse yuko ntibavuze yuko ari ari ingabire ingurane ya leta izo izo havisubira eh, turashimika Gabriel Rufyiri urongo yishira Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta uravye kuva mu 2019 hatangwe gutangwa ingurane umva ingene babivuga muri Anacop babikurikiranira hagufi namwe muri Oricom mu vyakira gute ubwa mbere eh, ni ukubanza kuraba iki kibazo kijyanye eh, n'amashyirahamwe y'amakoperative mhm. umuntu hakirabe ku rugero gusa rw'amafaranga abantu bashobora gukuramo cyangwa bahawe mhm. ni ukubanza kubona ko ikibazo umugambi w'amakoperative barabonye ko wagize akamaro ariko fatiye ku byo eh, waserukiye ikigo anakope ya ashikirije ibi biharuro twebwe hari ibintu tubona ko tuhuriza ko eh, ubwa mbere nagomba nje ku bintu by'amategeko mm. mu mwaka wa na cumi n'icyenda yavuze byatanguriye ko hariho itegeko ry'umushikiranganji w'intara mu gihugu hamwe n'umushikiranganji w'igaca leta bashyizeho ryavuga imitumba ibihumbi bitatu umengo na mirongo ibiri n'icyenda namba nibuka neza ariko ubu batubwiye imitumba ibihumbi bibiri n'amajana eh, icyenda na cumi n'umwe kandi aha tuvuze umutumba cyangwa imiliyoni icumi ibyo tubyumve neza cyangwa imiliyoni icumi ni ku mitumba mitumba yose imitumba igihugu gifise igihugu gifise kandi ariho Eh, ibyo twagiye turabona twebwe tujya kuri ku rubuga ugasanga by'ukuri eh, sinzi uko baba barabigize muri muri ayo marudonanse mugabo hariho nk'imitumba imwe imwe usanga bashizeho amashyirahamwe y'amakoperative atandukanye nk'atatu cyangwa ane hanyuma bamaze gutanga iyo ngurane bakagirira amco ni ukwita umugambi rusange wo kumutumba umwe ni ukuvuga ibyo biharuro ntawe uvuga ko biri presi mugabe ibyo twe twaharuye ni ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri n'amajana ijana na cumi n'umwe kuko urashobora gusanga umutumba umwe hagiye eh, amashyirahamwe y'amakoperative abiri cyangwa atatu mugabo kubera baharura amafaranga aja ku mutumba ashika ku mutumba ugasanga ibiharuro ntibihuriranye neza na neza ariko yuko amakompetanse yose yari muri dezime vice presidence mu biro by'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu eh, eh, mu biro by'icegera ca byaciye bija mu biro by'icegera ca mbere cy’umukuru w'igihugu by'umushikiranganje wa mbere murambabarira mu biro by'umushikiranganje wa mbere ubu none batwagwahe baca batwagwahe sirikere base iri tegeko ko rivuga rivuga ibindi mm. ndumva ko uri uraja wigira imbere cyane reka tubanze tuce kumwigisha muri kaminuza ivyo bibazo maze gushikiriza mbere turaheza tubigarukane muri anacop mwigisha muri kaminuza professeur Jean Marie Vianney Dorici Mpaye umwihwezo wawe nk'umugisha muri kaminuza uraba iterambere ry'amashyirahamwe warize by'amashyirahamwe by'amakoperative umwihwezo ugira kuri aya makoperative yo mu burundi yahawe n'iyi ngurane y'imiliyoni icumi n'uwuhe ego murakoze kuma ijambo umwihwezo ntugira mbera ku byo umuvukanyi Gabriel yavuze rusiri Eh, yavuze ko ashima leta yiyumviriye gushyiraho uyu mugambi wo guteza imbere igihugu biciye mu mitumba hanyuma cyane cyane guhimiriza bene n’igihugu ku gufata iya mbere kugira ayo mashyirahamwe y'amakoperative bayajyemwo kandi batunganye imigambi yabo nk'uko babyifuza ibyo nanjye ndabishima hanyuma ku iterambere ry'uburundi je navyarangoye cyane numvise umugambi uje kuko nicyo kintu ca mbere nk'uko yabivuze cotuma abarundi bisanasana burya ikintu cya koperative ni ikintu gikomeye cyane nk'uko yabivuze bagasura kiva hanze atashe nico kintu ca mbere yahise ahimiza abarundi imbere yo gushaka ibintu vy'imigambwe kugira abanza bumvishe ko umurundi kugira atere imbere baca bati abo bantu bize badutwara amafaranga yacu uko kwinubana rero ni ingorane ihari ku buryo rero jewe waduhaye ibi biharuro ati ibice mirongo itandatu na bibiri ku ijana ni abantu bifashe neza cye numva mbere ari ibiharuro byinshi hmm. kuko mbega mwigisha uvuze ngo kwinubana hagati y'abize n'abatize eh, wavuze uti hariho gushyira hamwe abantu mbega nta kwinubanaho mu bijyanye n'imigambwe zibonekeza n'imigambo birajyamwo ndaza kubigaruka ko mu mwanya kuko mu mwanya yari akantu yari avuze umuvukanyi rusiri mugabo nkiri ngaho jewe naratangaye nsanze n'ibi biharo mirongo itatu na bibiri by'abantu vraiment bashoboye gushika ingorane n'ingorane aho yishikanye hari abantu rero babyitiranije bacabona ko uyu murindi ukuntu leta kirahimiriza abantu kuja mu makoperative baca bititira politike bavyita ko ari amatora ya y'umwaka w'ibihumbi bibiri ariko arategurwa aho niho habaye agakosa gatoyi abantu bihenze mhm. baba bo bene igihugu yaba n'abategetsi bamwe bamwe numva mu hanyuma yavuze n'ikindi kintu kijanye naho n'imitumba myinshi kuri ku mugambi ugitangura hanyuma ubu bakaba batugira imitumba ibihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi n'umwe yaragabanutse yaragabanutse ivyo jewe si ntabyo nzi neza ngene bipande mugabo igikuru ni ukumva ko imitumba yose yarimburiwe na leta kugira itere imbere bene mutumba baje hamwe ni ikintu cyiza cyane mm-hmm. kuri ibi hariho turi cyewe ndashima reka ndagaruka mwigisha muri kaminuza ngaruke hano kwa hoje ngabirano umuraba amakoperative na cyane cyane eh, kuyamenyekanisha kuyateza imbere muri anakope urumvise amakenga amwe bagiye barashikiriza eh, mbega nk'ibi bagiye barashikiriza bavuga bati nk'aya mafaranga yari gutunganirizwa muri anakope hmm. iki eh, kimeze gute jewe umuntu w'ingemvugiye cyane cyane ku byerekeranye ritekoresha ku mwaka umwaka ni ngiyi apui o proje do developema de koperative korinere yifise amamiliyaridi mirongo umunani mirongo umunani n'indwi miliyoni amajana umunani na mirongo itatu gufasha amakoperative gufasha amakoperative mm. bivugwa neza ko ko aya mafaranga ajya mw'iyi agence nationale de promotion et de régulation des sociétés cooperatives none agence ni iyi hari igenda atari yanako nivyo nagomba kugira mbaze ikibazo rero eh. si ukuvuga ngo ni fonike naje ndumva ko hariho ahike mugabe itegeko niko rihari ntibariho nyanga bararihindura eh. niko bigenda reka roje rero agira icyo avuze mm. roje ngabirana nariko ndavuga nti mu nkundire cyane cyane mvuge ku bijanye no guteza imbere amashirahamwe y'amakoperative n'ibindi kuko mm. eh, ndi umuyobozi nivyo naje mva mu kigo na kope eh. mugabo hariho habayeho gutunganya igisata baraheza bagashiraho eh, n'amategeko atuma ico gisata cyo gutunganywa uko mm. ico gihe naco ufatira kuri ibyo kugira ngo uheze ubitunganye sinibaza yuko rero ahahejeje hakajaho eh, ayo mategeko abitunganya yuko ari ari ari co nanirana ikintu ah. cose sonde n'amategeko ari ikindi yavuze ati eh. mu gutanga iyi ngurane mm. mbega abantu barateguwe umwigisha muri kaminuza yagishimikiye ko ati abantu bagiye mu makoperative barabona bati noneho biraharawe mm. harabaye gutegura abantu kugira ngo bamenye ibyo barimo kubitwerekeye twebwe nk'ikigo kope twagiyeho eh, muri bibiri na cumi n'icyenda ni ukuvuga ko twagiriyeho rimwe n'amakoperative eh, eh, mm, twagiriyeho rimwe ahubwo niyo ngurane itangwe gutangwa nibaza yuko ari nacyo gituma hoba harabaye resite ntonya ugereranije n'iyari yitezwe ya mirongo umunani n'ahandi kubera atari ko twari turi kugira ngo dutangure kwigisha kuko ubu tumaze kubona aho byagiye biracumbagirira ku bijyanye n'uburongozi no gutunganya iby'ubutunzi turagerageza tukagira amadesante tukishikira ku rubuga tugaheza tukigisha ariko ubwa mbere nk'uko umwarimu muri kaminuza yabivuze hoba hatabaye gutegurwa neza ku bijyanye n'ubuhinga n'uburongozi ariko tukibaza ko mu nyuma bizohava bigenda neza ariko mu kigo mumaze gukora hoje ngabirano musanga ayo yifashe neza yateye imbere yifashe gute mu mashyirahamwe y'amakoperative yifashe neza yateye imbere cyane cyane yakurikije ibijyanye n'uburongozi bwiza Ah, aho usanga ahantu ubutunzi bwagiye bw'amashyirahamwe y'amakoperative bwagiye buratunganywa ku mugaragaro harimo umuco mhm. ikindi nacyo ni uko habaye eh, gutunganya imigambi ijyanye by'ukuri Eh, nico tuma hantu hatera imbere ndakunda gutanga uburorero iyo ngiye kwigisha hiyo ku rubuga nkavuga nti buza eh, muraraba ico tuma amashira amigambi tuma amakoperative atera imbere ntibyo kumvikana nk'ubu eh, ufashe nk'ingano ukazirima mu kirundo hashushe kandi tuzi ko ziba ahantu hakanye ugize nk'umugambi ntivyo kunda byogorana cyane nk'ubu ufashe amasaka ukayarimama ahandi hantu bidashoboka cyangwa umuceri ukawurima mu mugamba mm-hmm. ni kuvuga harabaye abantu bavuga bati turatunganije imigambi ijanye by'ukuri n'ahantu umugambi bariko barawurangurira eh, ikindi ni uko oh, habaye gukurikirana amashyirahamwe amakoperative cyane cyane intwaro hasi bakabama hafi bakabahanura bakabikurikiranira hafi bakabahanura ikindi nacyo ni uko nk'uko mwarimu yabivuze mu kanya kahera imvukira imvukira z'incabwenge baragiye aho hantu hari amashyirahamwe y'amakoperative arimo incabwenge zaba izaho cyangwa izavuye ahandi ziza kubereka ingene imigambi yotunganya byaratumye amashyirahamwe y'amakoperative atera imbere mu kanya niko natanga nk'akarorero ka koperative ishyirahamwe koperative rya kanyunya uh-huh. ni muri komine mukiki komine mukiki niryo ya mbere ngaha mu burundi kuko eh, ryaronse ingurane y'amafaranga miliyoni icumi mugabo muri risuzumwa twasanze rirenza miliyoni mirongo umunani na zitandatu hmm. ariko gahoje ntaguciriyemwo ubwiza uh, uti hariho izateye imbere ariko hariho izifise ikibazo hmm. mwigisha muri kaminuza hari icyo yagize ati hariho akantu kudatahura kumwe hagati y'abize kandi rijamo ubishaka jewe ndakunda kubibwira abantu ikigwana kope kijejwe gukurikiza ibiri mu iri tegeko kubiraba amashirahamwe y'amakoperative nta na rimwe ikigwana kope kiragira ucitura ngo avuge kuko nabyo turabijejwe avuye ati jewe narasabye kuja mu ishyirahamwe koperative nkwije ivyangombwa baranyankira ko hari ikintu bita novuga mu kinofunofu nka principe de non discrimination tubuze umwimbu w'ibiharage mm-hmm. tugire koperative kugira ngo twigishanye nyine abantu barimo ibiharage tugurire umwavu hamwe hanyuma bitere imbere jewe nje nkasaba kubyinjiramo ushobora kunyahira ngo ni ukubera ngo ni iby'abagore ngo harimo abagore niyo yoba ari iby'abagore gusa ugashaka guteza imbere abagore jewe nje nkavuga ko umugore agashaka gutera imbere ndabishyigikiye uburenganzira bw'uko aronka ingurane ni amakomine kuko ayo mafaranga nayo aba agiye mu ikomine mhm. hariho umuhanuzi wa musitantira ajejwe iterambere twita setede bakorana n'abakozi ba foniki bakaraba yuko umugambi wo kwizegwa ku mhm. buryo ushobora kuronswa iyo ngurane ku buryo mhm. udashobora kuca uyihombya aho niho bibera urakoze reka nsubire kumwigisha muri kaminuza eh, jean marie vianney ndoricimpaye uriko urumviriza hari intambamyi zimwe zimwe wari wamaze kuvuga mbega ubona intambamyi eh, eh, zibangamiye amakoperative Gabriel Rufyiri uze kuntunga ndakugaruka ko mu kanya ah, intambamyi zibangamiye amakoperative mu Burundi ubona ari iziye ego murakoze cyane intambamyi ya mbere ni ukutamenya koperative icyo ari mhm. Uko eh, koperative igizwe n'ibice bibiri hariho umuco umwe wo kuba mu buvandimwe wo kwiyumvanamwo nka bene mutumba canke abasangiye ivyiyumviro kuko murashobora kuba mufise koperative mutavuga ku mutumba ni muri rusange ariko kuri amakoperative yaronse ingurane eh, amakore yo ku mitumba hariho ako kantu intambamyambere no ukutamenya koperative ico arico kuko ari ukubanza kwiyumvanamo nk'abavandimwe mugafashanya ku ruhande ibyo by'amafaranga bitarajya mu kwiyumvanamo nk'uko hari ufise ikibazo uca usanga ba bantu ku mutumba bariko barigira ibyo bishakiye ikindi naco ni ibi yariko aravuga rero imvukira umuntu wese ku mutumba avuka ko akumva ko iyi politiki y'igihugu nawe imuraba kuko niwaza ukagwima ngaho ibujumbura umutumba ukawuheba ejo niwe bizokwamba ikibara aba batashoboye kuriha canke bahombye cyane umuntu avuga ko uyo mutumba ateza guca amaramara akumva ko ategereza kuza kubashyigikira mu kubaha ivyiyumviro cyangwa mu kubarondera n'abaza kubigisha nibikorwa ko hakenewe gutanga inyigisho ikindi kintu nacyo gikomeye ni uko haba kwiyumvanamwo uko kwinubana kugahera kuko habaye kwinubana bivuye ari idini ari umugambwe ari ibyo by'abize n'abatize aho biba bipfuye hakaba rero uko kwizerana twumva ko umutumba ni uwa twese yego eh, uri kugenda utanga nk'umuti ku ariko icyo turaheza tukigaruka ko gato rubyiri eh, nawe wari wagiye werekana zimwe mu ntambamyi hari intambamyi wumva ugira uti nturashikiriza hano ku nama intambamyi eh. ni nyinshi iwanje eh, hari zimwe wamaze eh, kuvuga hari izo namaze kuvuga mugabe intambamyi ni nyinshi ubwa mbere ni uko abantu bahabwa amafaranga ku bwanje tubona ko bataronse umwanya uko bigishwa ingene bagera batunganya imigambi mhm. iyo amafaranga ari umuntu yamuhaye ntube wamwije ingene atunganya umugambi wiwe kiba ikibazo gikomeye cyane ikigira kabiri nk’intambamye. ni uko mu mitwe y'abantu benshi n'uno munsi n'iyi saha harayo usanga ngo nayaba nayabariye mugabo ugiye kubiraba neza ku rubuga kenshi usanga atwarwa n'utwara imbonerakure atwagwa n'utwara umugambi ku mutumba ndazi n'intara eh, hari ibintu kirahari nyine kirahari kuko ntaguciriyemo ni abantu bari mu gihugu ni umugambwe watsinze amatora umva ufise abanywanyi none ntibaja muri ayo mashirahamwe bico gihe rero eh. baca bayitirira ko ari yabo mugabo ntahita ngo yitware igihugu ngaruka ikindi aya mafaranga nayi igihugu nagira ngo nibutse rufyiri yuko eh. mu mu bintu bijanye n'ivyo gutunganya amashirahamwe amakoperative abantu ntiba ntibagenwa baratorwa ayo mashyirahamwe y'amakoperative amaze kujaho baritorera nyine indongozi nabyo turanabibasaba mhm. yuko baje kwandikisha amashyirahamwe y'amakoperative berekana neza na neza icyegeranyo cy'abatowe mu nzego zica nk'iziriya aho rero namye mvugira ni uko kenshi na kenshi dukunda kwitiranya iby'abantu bufatira ko cyane cyane nk'ibishobisho cyangwa kumva yuko menga biragoye umuntu mukuru w'urwaruka cyangwa muri mu rwaruka umugabo uri ku butegetsi agiye mu bintu umenga kubera kamwe duhitiyemo dushaka no kuvamo nta kibazo birimo rero nta kibazo je nabona kirahari yizewe nabo bari kumwe uh-huh. kandi tukaba twavuzganye yuko hariho akarangamutima kandi kagenderwako yuko ishyiramo koperative ryugururiwe bose uh-huh. aha mbere nagira ngo ndanamenyeshe ndago ni mu ntumbero yo kwerekana yuko ibyo rimwe na rimwe atari byo mm. hariho amashyirahamwe y'amakoperative ahuriwemo n'urwaruka ruri mu migambwe itandukanye mm. mu ntara zitandukanye njye ndazi nk'ingozi zikwiteye imbere cyane rwose ihurikiyemo urwaruka rutava na hamwe kandi niyo bagiye gusarura ibigori cyangwa kugira ibihi mu kwerekana ubumwe bwabo bagenda batwaye n'amadarapo atandukanye aho amakenga yarufite rero urayishora jewe makenga inyishu nemera kuko kuko sibyo biri urumva yavuze ama yavuze ibintu bifatirwa mugabe ibyo byazakugenda mugabo ibiri ku rubuga ibiboneka bigaragara sinzi nkeka ari kubera bimwe twavuga ko hari abinuba mwe mwashikirije yuko hari abinuba ayo makoperative babona ko umengo nayo mugambwe nkeka ari ivyo mugabo nivyo twebwe tubona kugira ngo ibyo biveho ni byiza yuko ubwo twaragiyeho amezi atandatu arahera atana abakozi barajyaho abakozi barajyaho hanyuma turatangura turagira kwishikira ku rubuga nk'ibyo bya cadre de concertation nationale avuga hariho ibintu bitegerezwa kubanza gukorwa ariko birabaho deja ndazi ko hariho intara abo bantu bamaze kuja oya le cadre de concertation hamba bakagira ubwo runani zirwa ziri aho nashaka kugaruka aho nashaka kugaruka eh, nk'ubavuze ngo bitwa kujyaho progressive ni ukuvuga buke mm-hmm. mugabo ntibishoboka amatire dogesi mu bintu byo gutunganya amafaranga kuvuga yuko bahaba amamiliyaridi mirongo umunani n'indwi n'amamiliyoni amajana umunani na mirongo itatu ataba komiseri wo konti bafise sindavyumva hamwe yoshobora kuduha inyishu byudufasha mugabo ati ni buke buke reka turaba si buke buke si bisanzwe amafaranga igihugu ntashobora kuba ntashobora gutunganya uko mm-hmm. oya ntibishoboka turabandanya eh. turi mu kiganiro ku nama ku isanganiro no munsi turiko tuvuga ingurane igenewe iterambere ry'amakoperative turaba ingene yakoreshejwe icokorwa kugira ngo aya mafaranga ayateze imbere abagize amakoperative hamwe n'igihugu muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari Hoje Ngabirano Eh, no mu guheza rero ngo asubizwe eh, n'ikigo fonike eh, kibiraba ariko aho ngeze amaso ku byo baba batubwira mu manama ni uko bariko bariga ingene ayo mafaranga yosubizwa hatavunywe cyane cyane amashyirahamwe y'amakoperative ayo mafaranga yagenewe guteza imbere ni ukuvuga kuraba aho baba bagejeje kwishyura baba bagejeje mu gukora kugira ngo ntibaze bavuge ati yihuti eh, ihutizana ayo mafaranga uca usanga n'imigambi irahagaze ah, ni mu gutanga rero iyi ngurane igira kabiri yahawe abanga niki n'icyo cyafatiwe ko eh, icyafatiwe ko bwa mbere n'icyo cyafatiwe ko n'ubwa kabiri ni ukuvuga no kuraba imigambi y'amashyirahamwe y'amakoperative yemegwa yoba yemewe yuko izoteza imbere oh, imitumba itandukanye atabumenyi bwari bukwiye bafise bwo gukoresha amafaranga bakavuga ati reka tubageze rigira kandi noneho bazoce bishura aya mbere n'aya kabiri reka ndagaruka kandi eh, mwigisha muri kaminuza mbega aha bariko barashikiriza iki kintu kijanye n'ingene abantu batwara aya mashyirahamwe na cyane cyane bagiye barashyiramo akantu kajanye na politike wari wanakivuze nawe mbega ko ababa bari muri aya makoperative haba harimo abanyepolitike canke n'abayarongoye hari ikibazo oya nta kibazo eh, bivanye itegeko rivuze ngo uyu mugambi niwo wo umwene mutumba wese nta muntu umwe yimiriwe mhm. uwo ari wese arajyamwo ikintu gusa umuntu yakwirinda ni uko nk'ibi eh, reka aravuga mhm. ni uko hoba nk'umuntu nk'utowe gutwara iyo koperative turakeneye ko umutumba dutera imbere twari dushyizeho koperative bisanzwe kuko hari ikibazo rufite ku mutumba ubu ikibazo dufise twese ni ubukene ubwo bukene rero tugomba tubuhange turabe icyo twokora kugira tubukureho muri icyo gihe nta byo mugambwe nta by'abuyidutike twese turafashanya ni nacyo gituma rero nk'iki yavuze ko niho haca haboneka akarusho mhm. ikindi nacyo ni uko eh, abantu bigishwa birakwiye ko abantu bigishwa gutunganya imigambi neza bimwe yamavuga ugasanga hariho umuntu atunganya umugambi utari wo akawushyira ahantu udakwiye ko uyu mugambi uba kwigishwa birakenewe cyane ikindi abantu bakigishwa ko ibintu by'ibishobisho no kubikuraho ikoperative ni iwanyu mwarihayihangiro nimufate abantu babikwiye abo baje imbere ibishobisho no kuvuga ntibashiriho abantu babona ko babikwiye babona ko babikwiye babona ko bishoboye bace birinda rero kwinuba bigananye vuga byo kwinuba ngo umuntu yize ngo twiba kuko ni wafata umuntu ajeje ubutunzi bita tresorier mushinguzi ukagira umuntu atazi no kwandika umuntu batazazoshobora kurondera ubufitiye ubuhinga ubufitiye ubuhinga hakaba kwizerana ikindi hakaba rero kugenzurana gutera imbere si ubunyene uyu mugambi muwushireho mugabo ntimwumve ko muzoca mugabira inyungu umwaka uhetse oya kuko n'amafaranga muzoriha ni ingurane mubanze murabe mukore nicyo gituma ngiye nguma mvugbira abantu banze mu bandi umwese wese aterera ku rugero kwiye uko hanyuma hazogeraho amafaranga y'abandi muyasubiza shishikara ku ntambamye uno munsi ugira uti uravye aya makoperative ingurane bahawe miliyoni 10 akwiye gutezwa imbere gute eh, namaze kuvuga yuko ari ikintu kigomba gushigikirwa eh. kandi nibaza yuko umuntu wese aba mu burundi uyu mugambi akwiye kushigikira eh. kuko ni umugambi mwiza cyane uri hejuru y'ibitwavuze by'amafaranga atezwa imbere gute rero gutezwa imbere ubwa mbere ni uko twebwe tubona ni uko hagomba kuba inyigisho muri anakope wumvirije cyane cyane aya makenga ku bijyanye n'ibyategerezwa gutangura gukorwa yashimika ngo ku nzego urwego rw'igihugu akajambo gato si rumwe ni nyinshi ariko ni rumwe ntugaruke biragoye iyo hariho n'ibyo intambamyi zigenda ziraza mugabo eh, bikavana n'ibintu numva ntushobora kugira aramvera hatangura inzego hatangura kwigisha abantu kubaforoma ibyo ni do baze nizo prinsipe do baze ugomba gutangura mugabo urumva hatanguye neza ngo amafaranga n'ubu n'ibiragenda rero ohoje ugira uti wewe nawe hakorwa iki kugira ngo aya mashirahamwe atere imbere aya mashirahamwe amashirahamwe y'amakoperative burya ni n'amashirahamwe y'amakoperative ibyo bikindi kiganiro kugira ngo mvuge itandukanye itandukaniro rihari hagati y'amakoperative n'amashirahamwe y'amakoperative ico ni kindi mugabo nagira ngo mvuge eh, kubijanye n'icokorwa uh Eh, namye mvuga yuko ku bijyanye n'icokorwa umuntu ategerezwa kubanza kuraba ibyateye kudatera imbere eh, ayo twashoboye kubona ishyirahamwe ritunganye mu by'uburongozi no mu by'ubutunzi mhm. hanyuma habe rero eh, no gukurikirana cyane cyane ku nzego zo hasi ibintu ntibyirirwe birayangara ugasanga umuntu ariko arasesagura ubutunzi bw'ishyirahamwe koperative abantu babibona intwaro zibibona bene igihugu basemerera ugasanga nta kiriko kirakorwa mhm. mbega akamo wotera abari mu makoperative ariko baradukurikira ni akahe bo kwiyumva muri ayo mashyirahamwe y'amakoperative mu guterera ibyiyumviro bishikana ku iterambere iya kane navuga yuko ari ukumenya yuko hari ikigo anakope kijejwe kubafasha mu bice bitandukanye benshi bazi yuko eh, ikigo anakope ari cyo kubafasha gusa gushyiraho amashyirahamwe y'amakoperative bakigira ntibazi yuko igihe borenganywa wuzuye cyane cyane eh, mu guhanurana iyo umuntu yahubye mhm. hanyuma muri urwo rupfasoni nyine eh, abantu bari muri koperative baheba ingeso zimwe zimwe ndakunda kubwira iyo mufise umuntu muri koperative w'imboregwa akubita umugore wiwe cyangwa agira ibindi naho yaba atari muri koperative nyine ni ukwiga guhanura tukagira abantu bazima hanyuma bakiga kugira intwari ibereye uwutwara wicaye gutwara yumve ko manda yiwe ihetse abise uwundi akagenda mhm. hanyuma icya nyuma eh, kubera kandi kagohe bashigikire leta kubafasha mhm. hanyuma abantu bishyira ku ruhande begera abandi kuko mu minsi iza aya makoperative yaronse ingurane ubwa kabiri ndazi ko ubu ingurane za leta zazosubira kuko ziriya bariko baratanga mhm. benshi ndazi ko bazokwicuza bashaka kwinjira hararengeranye mu gihe abandi bene wabo bazaba bamaze gutera imbere hanyuma no komera akagoherero baceje intwaro nabo nyene ba musitanteri n'abakuru imitumba nabo nyene babe abantu koko bahagarariye leta muri ibyo bintu kuko iterambere ku mutuma ntizokunda makoperative adateye imbere hanyuma n'ikindi ntibagume gusa bari kuyo koperative eh, sangwe bashaka iri ku mutumba barashobora no kwiyumvira iyindi migambi bakagira n'andi makoperative ku ruhande mhm. bakarondera n'ingurane bazoriha inyungu batera imbere uno munsi wige kumva ko iterambere nyaryo abana babo bazokwige bazoronke naho bazoba ari uko bateye imbere ntibagume gusa kuri miliyoni icumi baronka batazoriha inyungu biyumve ko bataza kwigishanya bagashikaho bashaka kugira n'iyindi migambi n'andi makoperative yandi mbere atari amakoperative urakoze Gabriel Rufyiri harakajambo giroti utashikirije kugira ngo aya makoperative aba yateza imbere koko abayagize reka n'igihugu cy'u Burundi hejuru y'ibyo twavuze by'inyigisho uh, eh, nuko hakwiye ubwa mbere ko abantu batwara bagire ibintu by'amasuzumwa kugira ngo ntibazoze kugarura impene yamaze kurenga imirambi mugo bagire bimwe biyita evaluation ami parcours bazeje umugambi hagati umugambi uri kurarangurwa baze barabakurikirana ntibarindire gusa yama audite twavuga mugabo baze barasuzuma ingene amafaranga ariko arakora ko nundi abigarutse ko n'amafaranga n'amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ikogwe amamiliyaride habe amasuzumwa yerekana neza ingene ayo mafaranga yakoze icya kane tubona gikwiye gukogwa ni uko abantu bari muri leta nk'uko amateka bibabuza kandi no ku iteka ryabo ntibabivemwo bareke kugira bareke kubijamwo ndabisubiyemwo mwe mwabishigikiye ngo nabo bajemwo twebwe tubona ko bidakwiye nibabikurikirane barafise ayandi mabanga bajejwe y'igihugu ntibaje gucanganya ibidacanganika ibidavangana nibo nibagende bakorera igihugu mu bijanye no kwiyumvira reflexion de politique mugabo ntibaje ingene bateza imbere ingene bateza igihugu nta muntu azoba ari mu ikoperative Eh, azoza kwiyumvira ingene igihugu kizoba kiriho mu myaka mirongo itanu siko bishoboka imyaka mirongo itatu umuntu agiye muri politiki agiye gutwara agiye kwiyumvirira igihugu yiyumvira mu myaka mirongo itatu mu myaka mirongo itanu mu myaka ijana mhm. mugabo aciye kujya mu miliyoni icumi jewe simbona ingene ivyo nazo bifatanya reka tugushimire eh, murakoze cyane urakoze gabriel rufyiri urongoye ishirahamwe oricome gishinze eh, kurwanya ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta wakoze gushika hano ku nama mwakoze namwe kudutumira mugabo mu guheraheza ndagira nsabe abategetsi abatwara abo twita abasuku bave mu bintu byo kudandaza kugira ngo n'aba badandaza bajajwe kudandaza bonyine badandaze bumve ko ari porofesiyo bumve ko ari akazi n'ibi by'amakoperative babivemo bagende guteza imbere igihugu nibyo tubasaba urakoze professeur Jean-Marie Vianney Ndorichimbaye uri umwigisha muri kaminuza wanonosoye ivyigwa by'ubutunzi na cane cyane gutunganya imigambi amashira hamwe n'amakoperative wakoze gushika hano ku nama kuyashigikira no kuyahintumbera urakoze murakoze cyane na mwebwe n'igihe muzokenerera intererano yanjye nzokama nitavye urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga ingurane igenewe amakoperative twaraba ingene ayo mafaranga yakoreshejwe n'icokorwa kugira ngo aheze ateze imbere igihugu na cyane cyane abo yagenewe mu buhinga bw'ibyuma hari serafine hakizimana jehome ndayishimiye na Elvis ngabirano leonce bitariho niwe yahagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje ara desire bukeye neza naho ubutaha Una.